Don a rit dumt ben disul de li de me dea bla? Ya, don oa, ben tut zoi? Un tregant ben eket ma meus mat. Pra la ro dan meus pa wel fon chimen da le dut? Boar int se tu la fon ke man bet mi chans. Da bet ur komo son abaden? De der ur, jonge to? Ya, loen, ben disul de der ur non kointe. Don a rit dumt ben disul de li de me dea bla? Ya, don oa, ur ben tut de zoi? Un tre gant benek, ma meus kont Pet Peta laro dan me zeyen, pa wel fond kemen da la dut. Bou a rint, setu la fond ke mand bet mi chans. Da bedar komanso na baden. De deir ar zonjto? Ya, lawen, Ben disul de der, nan kwa